Чи не здається вам, що повага до публіки вимагає передусім викрити злочинців, навіть коли для цього треба вдатись до невеликих хитрощів? Ну тім, заспокойтеся. Повідомлення для преси будуть зведені до мінімуму. О, ви не знаєте мого директора, застогнав я. Якщо він повірить, що ця справа не нового розмаху, і моє життя справді опинилось під загрозою він знову накине мені кримінальну хроніку. Я вже уявляю собі його заголовок із моїм портретом. Чи вб'ють мене сьогодні вночі? Знак питання. Скористайтесь цим, щоб домогтись підвищені платні. Отримати якусь вигоду і не забувайте, любий мій, що не я прийшов до вас перший. Тепер мав рацію. Я сам зі своєї доброї волі знову пірнув у глибини цієї справи, бо мав на те причину. І саме мені зовсім не випадало протестувати в ім'я істини, адже моє мовчання могло серйозно зашкодити відкриттю цієї істини. Ну, зроблю все, що захочете, погодився я. Прочитаю листа, потім піду до критейського комісара. П'єр Бертикс потис мені руку. Я був певен, що ви погодитесь. Та пам'ятайте, граємо не безневинну салонну комедію. Троє із Тополевого острова були по звірячому вбиті сповненим рішучості суб'єктом. Немає ніякого сумніву, що, займаючись цією справою, саме ви доброволець, а не професіонал, ризикуєте найбільше. Так буває завжди. Отже, до скорого побачення. Спускаючись сходами простуючи до редакції. Я увесь час запитував себе, до чого вже добрався передбачливий Бертрікс. Якби ще йшлося про гарну дівчину, саме ви ризикуєте найбільше. Годі, годі, жереб кинуто. Правду кажучи, його було б кинуто ще тоді, по полудні, коли. На мостовому шляху я вперше побачив Лідію. Я й справді почував себе трохи ніяково, простягаючи аркуш комісарові кретейської поліції. Е, пане комісаре, ось що я одержав сьогодні поштою. Він заходився читати анонімний лист так важно, ніби ніколи про нього не чув. Еге. Новини не забарились, сказав він. Вам і справді погрожують убивством до того ще й сірчаною кислотою. Може, маєте якісь міркування про походження цієї анонімної записки? Чи мусив я і далі продовжувати жарт? Як це комісарові щастило зберігати серйозність? Чи попередив його П'єр Бертвікс? А може, хитрий задум мав ще одну невідому мені частину. Все це видавалося по-дитячому легковажним. Ну, я я подумав, що це дурний жарт, мовив я. Це зовсім не схоже на жарт. Повірте мені. Я помітив, що двері до кімнати з секретаря прочинені, комісар говорив голосно і чітко. Я починав розуміти, отже, треба вступати в гру. Пане комісаре, ви як е, фахівець краще за мене знаєте, як до цього треба ставитись. Саме тому я і вирішив негайно попередити вас. Я буду діяти за вашими вказівками. Комісар помовчав хвилину, не відводячи погляду від аркуша на столі, немов розмірковував. Ну, я подумаю, подумаю. Чи будете ви зайняті по роботі в другій половині дня? Я не хотів би, щоб активне поновлення цієї справи.